bla bla bla bla. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tanque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tanque, el doble seis. Nos fuimos al garete hasta las siete Que dicen que patea como la 9. La mía que lo que, mami dime a ver cómo tú te mueves. Hay que darte un 10. Esto es pa' que goce, pa' que cambie voces. Te aprendí en fuego, llama al 911. Esa que me roce, rumor en las voces. Que te pones sata después de las 12. Tu novio se enfurece, pero se lo merece. Porque tú eres maldita, naciste un viernes 13. En el 2014 tenía 15, ahora tiene 20 y fuma 15. Se hablan de en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mi cinco cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tanque, el doble seis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mi cinco cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tanque, el doble seis. Me pongo problemático y matemático, multiplico y y no soy asiático. Yo soy el que recta, tu piquete básico y el reggaetón le sumamos otro clásico. La de a las 4 y 20, lo sé, 21 gramos de alma le saqué. Una bala de 22 le solté como LeBron James, el rey 23. La de a las 4 y 20, lo sé, 21 gramos de alma le saqué. Una bala de 22 le solté como LeBron James, el rey 23. En el 2014 en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos, que tú quieres. Ay, ay.